Gurondoan daukagu zanda ezeli, tolosako inauteriari buruz itsegingo dugu. Egun on, zanda. Egun on, Rebeka. Badakizu zer dago tolosako inauterietan? Tolosako inauteriek mosorro festa izateaz gainera musika, sesenak eta gastronomia biltzen dituzte. Ezango dira zuzaldunitan egunean zer egiten duena? txaldunita egunean goizean goiz kalera pijama jantzita geizea. Zer aurkituko dugu tolosako emateretan? Lagun taldeak, danborradak, txarangak, txosnak, desileak, soka muturra, gastronomia, txupinosoak. Zer egiten duzu egun egunean? goizean amaiketako txiki bat egin ondoren erlita udaletxera inguratzen dira eguerdiko txikinazoa ikustea. Bara, zer egiten da zaldunin haute bezperan. Arratxaldean izaten da sesenak ikustera jatera zezenen lehen egunari hasiera emateko Tolosa gazte jendea agaudari afariak eduki hori ditu. Zaldu inote bezperan hau eta helduen danborradak alai eta saratzua egiten du. Goizan buru handi eta arraldoi jak ateratzen dira Tolosako parte saharretik. Ezkerrik asko, Sandra. Agur, Rebeka. Agur.